abo bana bagaheba amashuri bibaza ko bagiye gukora urudandazwa ariho botera imbere vuba na vuba mu mashirahamwe aranira agateka k'abana babona ko gukoresha bene abo bana ari uguhonyanga agateka kabo ndakunda iradiyo y'ishangariro ndakunda iradiyo y'ishangariro ndakunda iradiyo y'ishangariro mu kiganiro c'uno munsi zo kubashikana mu gisagara ca gitega aho abo bana bibonekeza batembereza ibiyoba amagi canke ivyamwa kuri mikoro ya radiyo yisanganiro muri kumwe na fidel d'antoine nsabimana wamfashije kwegeranya amajwi ni aritire kavabushi twari duhejeje kubibabwira mu ncamake abo bana batembereza ibidandazwa mu ibarabara mu gisagara cya gitega njyewe mfise uwo nkorera aho njyama njyama njyama aho nyine kuwo nkorera mugaye inzu niyo dupanze twese twese turariye ejo ndariha ku kwezi twebwe ugiye gukora baguha ibiyoba aranagusigira amahera uza gukurako bana naho iby'ishuri none ishuri warihebeye iki hari habuze uburyo mbaho nyine ntaha ibindi nyine bakaza ingene bongaburira nta bindi eh. ni bande bakugaburira uwo nkorera mm. we nawe watanguye aka kazi ryari amezi abiri duhera ku itariki icumi mm. ufite imyaka ingahe cumi n'itatu mm. mbega wavuye muhira babizi cyangwa wavuye muhira batabizi navuye muhira babizi none wavuye muhira kubera iki ntiwari ku ishuri jeje nenarihebye warihebeye kuba munota mukendonga uri ngaha muri ubu buzima uba hehe ubayeho gute jemba bariho ko abashikiro hiyo we nawe watanguye aka kazi ryari jaje nk'imyaka itatu wavuye muhira babizi cyangwa wavuye muhira batabizi oya jemba ngaha nyene barabizi nta mm. mm. n'umwe nkora ndikorera mm. ni kubera ko waha iby'ishuri jewe keza we nawe watanguye aka kazi ko kudandaza ibi byamwajyaye. amezi abiri mm. ufite imyaka ingahe cumi n'itatu wavuye muhira babizi cyangwa wavuye muhira batabizi bari babizi none wavuye muhira kubera iki ntiwari ku ishuri nari nahebye amashuri wahebeye iki nari ngwaye amaso watanguye aka kazi ryabo umwaka uhetse mm. Mm. none wavuye muhira babizi cyangwa wavuye muhira batabizi bari babizi mm. none ntiwari ku ishuri ntariga eh, none wahebeye iki ishuri kubera nabuze amahera yo kurira hanyuma ubuzima ubayemo ngaha ahanye ubona bukorohereza nta ngorane urubwira ntizigira kubera bamwe bamwe nyine ukora bamwe bamwe badahemba n'ibyo nibyo ukwezi guheze urahembwa baca bankata eh. wari usanzwe uhembwa ngaha cumi na bitanu hanyuma ibyo cumi na bitanu ugaca ubikoresha iki ntibaratangura kumpemba naho ndiho nzoca ngura igitungo ingorane cengera basha ni iz'abapolisi gusa bishyika bakakwiyumvira hamwe nta kintu na kimwe utwara mu ntara zo hagati n'ubuseruko bw'uburundi kenshi na kenshi ikibituma ni uko abo bana usanga baza gukora ubwo buzi usanga ari abana batitaweho mu miryango bataronka ibyankenerwa mu miryango yabo ugaca usanga bashaka kuza kubirondera eh, iyo bibaza ko biri ari nacyo gituma baca baza gukora ubwo buzi mu miryango baba barimwo naho nyine murazi ingene benshi bama bavuga ati ingo nyinshi zirakenye ugasanga rero n'abo bana n'ababyeyi bakakubwira yuko nabo badafise uko bigira kugira ngo bashobore guha ibyankenerwa abo bana maze bashobore kubandanya ubuzima nk'ubw'abandi bana hanyuma murazi ko kare twavuga yuko umwana atari uw'umwe ariko ubu unye biribonekeza neza na neza yuko abantu benshi badohotse ku ibanga ryo kurera ugaca aho Uh, ikibano gishaka kwigira sindabibazwa ku bibazo bihanze abana hari nacyo gituma umwana nawe aca abona yuko umenga ari mu bantu batamwitayeho hanyuma agafata izindi nzira hari hanyuma uh, ababyeyi benshi canke ikibano hariho abatarabona n'ubu akamaro k'uko umwana yoja ku ishuri akagumayo gushika amare amashuri yiwe ibyo nabyo nyine birabituma ugasanga hariho n'abarungika abana babo muri ubwo buzi kandi babakuye ku mashuri bashobora kuba ari abantu bazokwiga bakamugirira akamaro kadasanzwe igihugu radisirasi niyo ngabo avuga ko ingaruka mbi kuri abo bana ari nyinshi kuko ikibanza cabo atari mu ibarabara ahubwo ari ku ishuri no mu miryango ingaruka mbi murumva ko zitobura ubwa mbere ni uko twamenye yuko ikibanza cy'umwana atari mu ibarabara ikibanza cy'umwana ari ku ishuri hanyuma eh, ibyo biratuma rero ubwo buzima bujyanye nk'uko mumaze kubibona bica bituma bigwiza abana batembera mu mabarabara biyerereza mu mabarabara abana ugasanga badukana ingeso mbi kubera baba bari kure y'ababyeyi babo batababona ngo babahe indero nziza aho birirwa mu ibarabara baba ari bonyine ugaca usanga rero bafata imico n'imigenzo yo mu ibarabara itabahesha n'icyubahiro hanyuma baragira n'ingorane zitandukanye ugasanga abo bana eh, abakoresha babo rimwe kenshi na kenshi ugasanga barabaheranira cyangwa ugasanga barabafata nabi hanyuma ndetse n'iyo batabaheraniye ugasanga n'udufaranga baba bakoreye barashobora kutubakata bitwaza ibi n'ibi n'ibi kudukosa bashingiye kudukosa baba bakoze ugaca usanga wa mwana ndetse ya mafaranga yaza kurondera asubiye inyuma nk'uvuye kuragirira inarume ndetse abo bana kenshi barahura n'ibindi bibazo ugasanga barakubitwa bakubitwa n'abakiriya babo n'ababagurira ibyo bintu babigenza ko ahandi bakanabasesera n'utuntu bafise hagataha hararira canke bagategurwa n'abandi bagizi ba nabi bakabambura utwo bari bafise twose twa dufaranga canke utwo tuntu babaha ngo bajye eh, gucuruza ingaruka ni nyinshi cyane ku mwana ndetse murumva ko bica bituma nawe atashobora gukura nk'abandi bana bashoboye kubandanya ishuri ngo barihetse gace usanga akoranye ibibazo byinshi cyane mu buzima bw'iwiwe kubw'uwahagarariye sojepaye Burundi mu ntara zo hagati n'ubuseruko ikibazo c'abo bana gikwiye guhagurukirwa na leta n'amashirahamwe aranira agateka k'abana kugira ngo abo bana ntibasubire gukoreshwa bene ivyo bikorwa aho bishoboka gihe bokura gutyo bokurira mu ibarabara bakora ubwo butsi hanyuma ndetse ababyeyi bagahimirizwa ku byerekeye n'ibituma abo bana bashobora guca mu ibarabara ndetse n'icyokorwa kugira ngo abana benshi ntibajye muri ubwo ntibajye kurondera ubwo buzi bagahimirizwa ku buryo ibyo bintu bihagarara cyangwa bigabanuka ku rugero ruboneka hanyuma n'ikindi eh, murazi yuko hariho haba mu burundi haba hariho amategeko haba amategeko mpuzamakungu haba amategeko y'uburundi hariho amategeko menshi akingira ni kuri kano kamo dusozereye k'ikiganiro nkingira cuno munsi turashimiye abariko baradukurikirana ndashimiye kandi Arthur Kavabushi yamfashije kwegeranya majwi kuri mikro mwari na Fidel Antoine Sabimana naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira rukingire nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire